Gospodaru moj, reći će, zašto smo slijepo oživio kad sam vid imao? Evo zašto, reći će on. Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa će žanas ti isto tako biti zaboravljeni. I tako ćemo mi kazniti sve one koji su se pohotama previše odaju i u dokaze gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onom svijetu bit će uistinu bolnija i vječna. Šta je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvrte na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu i molimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva vatri i svakoga djela koje približava vatri. Salavat salam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementoj porodci Ahli Bejtu, njegovim plementima, zhavima i svima onima koji slijede uputu do sudnjega dana. Gospodaru naš molimo te počasti nas korisnim znanjem i najvećim imenom molimo počasti da to znanje bude argument naš, a ne argument protiv nas. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed posljednji Božji poslanik Molim dragog Boga da i meni i vama ovo svjedočenje čuva za onaj trenutak kada će nam najviše trebati Amin. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koje nam je zabilježio imam Buharija u svojoj hadijskoj zbirci. Prije nego što uđemo u sami 295. i 6. hadis i ne zakoračimo drugi, drugo poglavlje knjige koja govori o onome što je Resulullah s.a.v. opisao kao nešto što je Allah odredio kćerima Ademovi. Govorili smo prošli put kada je Resulullah nama na najljepši način definisao šta se to dešava našim sestrama, majkama, kćerima, pa je rekao to je nešto što je Allah odredio kćerima Ademovi. Dozvolite samo da se podsjetimo i da zajedno prođemo barem na par minuta kroz kuranske ajete koje nam je Enes proučio. Kaže gospodar وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Kaže gospodar u Kur'anu Kerimu, a onaj ko se okrene, čuli ste u prijevodu Rahmetli Besma Korkuta, kaže se od knjige, od Kur'ana. Ali je riječ koja je upotrebljena ovdje u ajetu zikr, što znači spominjanje, sjećanje na Allaha. Dakle, ona osoba koja zaboravi na Allaha, kaže gospodar, kazna koja ćemo biti na Dunjalku i nju mi vidimo, čak i kod onih koji Dunjalčki ne bi trebali ni za čim brinuti. Kaže gospodar وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Onaj ko se okrene od spominjanja gospodara, ko prestane Allaha spominjati, čije srce bude u nemaru prema gospodaru, njemu pripada težak život, tjeskoban život. Jednostavno stanje tjeskobe nije stanje koje se izvana dešava, nego je stanje koje se probudi u čovjeku. I kaže gospodar, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ama. A kazna na ahiretu je gora. Hajde, tjeskoba na dunjaluku. Kaže gospodar, na sunnijem danu ćemo ga proživjeti slijepog. Tada ide razgovor. Kale rabi lime hašarteni ama. Reći će, gospodaru, zašto si me oživio slijepog? Wa kad kuntu basira. A ja sam bio onaj koji vidi. Kale dalike tetke ajatuna fenesitaha. Kazat će mu gospodar, tako su ti naši ajeti dolazili. Jedan za drugim. I subhanallah, jučer sam preključe pročitao prelijep tefsir. Kaže, govori se o narodima koji su prije tražili, kaže muđize. Pa traže od Musa alaih salam muđizu, Musa alaih salam im donese muđizu, muđizu. Raspolovi se more da mogu proći. Kaže, jesu opet kad su izašli iz mora, bili nevjernici, nisu vjerovali. Tražili su od Isa pegambera muđizu. Da im oživi umrli oživio im i umrle. Jel da nisu njega nakon toga vjerovali? I subhanallah, قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك tetke آياتنا kaže tako su ti naši ajeti dokazi dolazili i ti si njih zaboravio وكذلك اليوم تنسى i subhanallah ovo neka vam bude jedna velika lekcija u životu koliko god se vezujemo za ljude i potpuno je normalno da se vezujemo za ljude koje u životu odlučimo da pustimo u svoj život da se sa njima družimo da budu nam bračni i drugovi. Koliko god se vežemo iz onih koji su plote ljubav, pa imamo dječicu, vezani smo za njih. Ovaj kuranski ajet nas treba podsjećati. Kaže gospodar, onako kako si ti zaboravio naše ajete, naše dokaze, tako ćeš ti danas biti zaboravljen. Strašna je bol kod čovjeka, psihička bol, kada vidiš da ona osoba koju si nešto u životu valjao te zaboravi. Najgori osjećaj koji čovjeka može, zamisli zaboravljen stojiš u redu, pa svi u prozovu tebe ostave, tebi teško što si ti, šta? Zaboravljen. A to je na dunjalku. Zamisli ne do Bog nahirat. Da čovjek bude وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ tunsa. Tako ćeš ti danas biti šta? Zaboravljen. E praktičan korak da nam se ovo ne bi desilo. Da ne bi najprije na Dunjalku imali van život jer smo se okrenuli od sjećanja na gospodara i da ne bi bili od onih koji su slijepi na sudnjem danu jer su Allahove argumente i dokaze zaboravljali i da ne bi bili zaboravljeni Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je naučio nešto što vi ja sam siguran praktikujete mnogi spomenut ću samo to radi podsjećanja Boži poslanik je bio sa Muazom radijallahu anhu jednim mladim ashabom i onda ga je uzeo za ruku kaže ehade bi jedi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i to je jedan pedagoški odnos. I onda je rekao, ja Muaz inni uhibuke, o Muaze, ja te volim, radi gospodara te volim, ti si čestit mladić. Inače, kad nekoga voliš radi gospodara, kaže Boži poslanik, obavijesti ga. A od sunneta poslanika je da kažeš zavolio te onaj u čije si me ime zavolio. Ahabbeke levi fihi. Kaže, o Muaze, ja te volim. I kaže onda Resulullah nešto što je recept, zaista recept da ne živimo nemarnih srca. Kaže Boži poslanik Moazu Fela tense pula dubura kulli sala Nemoj zaboraviti da kažeš nakon svakoga namaza. Gledajte, nije ovo, ovo je poslanikov reći, Ovo je poslanikov vasijet. Nemoj zaboraviti da kažeš nakon svakoga namaza tri kratke rečenice. Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Allahumme a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadeti. Hajde ova prvi dvije možemo skontati što znači. Gospodaru pomozi me. Šta? Zikrike da tebe spominje. Da se tebe sjeća. Wa šukrike da tebi zahvalan bude. Wa husni ibadetik da ti na najljepši način robujem. Tebi odam budi. Jer sve što radi može biti ibadet. Ako to radim iskreno. I to je, i kad pogledate čovjekov život, subhanallah, Ovaj hadis Resulullah vam pokazuje onaj kuranski ajet وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَ Da Boži poslanik ne govori po svome hiru, nego je da je to objava, da je to vahi. Nema aspekta života koji je izvan ove tri stvari. Jer sjećanje, zahvalnost i robovanje. Svi aspekti života u ovo ulazi. I zato onoliko koliko možete čuvajte ovaj zikri na bosanskom jeziku. Kad završiš sa namazom, zatvori svoje oči. Allahumma ente salam wa minke salam. te adal dželali wal ikram. Završio si sa namazom. Reci gospodaru pomozi mi da se tebi sjećam. Tebi zahvalan budem i da tebi lijepo robujem. Allahumma inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Na samom početku, onako kao što smo uobičajili, sjetimo se Fatihom ili dovoljno mama Buharijeći u hadijsku zbirku. Čitamo li Lila ili Fatiha. Drugo, drugo poglavlje u knjizi koja govori o hajzu jeste Babu Gaslil Haidi se za uđiha o terđilihi. Poglavlje pranje žene koja je u menstruaciji glave svoga supruga, njenoga supruga i češljanje njegove kose. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض Prenio nam je Abdullah ibn Jusuf od Malika, od Hišama ibn Urve, od njegovog oca Hazreti Urve ibn Zubeira, od Aiše radijallahu anha da je rekla češljala sam kosu Resulullah sallallahu alaihi wasallam a bila sam a bila sam u stanju menstruacije sljedeći hadis koji je također predviđen za večeras jeste Hadefena Ibrahim ibn Musa قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائد أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت رجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي, وهي حائض Prenio nam je Ibrahim ibn Musa od Hišama ibn Jusfa da ih je obojicu ibn Đuređ obavijestio. Obavijestio me je Hišam od Urve da je bio upitan Urve ibn Zubeir. Urve ibn Zubeir je upitan jedan od učenjaka iz generacije kasnije generacija ashaba i tabina kaže etahdumuni al haid u tadnu minni hoću li dozvoliti da mi žena u menstruaciji prilazi ili da mi se približava, da me služi ili da mi se približava dok je ona u stanju džunupluka, odnosno dok nije čista. Fakala Urva, tada je Urva radijallahu anhu rekao, sve je to lahko. Znači, akullu dalike tahdumuni. Kaže, sve, mene moja supruga poslužuje i se ala ahadim fi dalike u tome nema nikakve nikakve prepreke. Kaže, obavijestila me Aisha, radijallahu anha, i sada ide argument. Da je ona češljala kosu, misli na kosu, Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, je haid dok je bila u hajzu, wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a Boži poslanik je muđavirun fil mesjid bio u itikafu, i onda bi Rasulullah samo izbacio svoju glavu iz itikafa u sobu koja je bila uz, uz mesjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni laha ra'sahu wa hiya fi Dakle Rasulullah bi samo glavu izbacio u sobičak u kojem je živjela Hazreti Aisha sa Božim poslanikom i ona bi mu kaže češljala češljala glavu, češljala kosu. Subhanallah, najprije da vidimo zbog čega ovaj zbog čega ovo što ova priča. Spominjali smo prošli put da kod nekih naroda se stranje menstruacije ubraja u ona stanja kada se od osobe treba u cijelosti udaljiti. Spominjali smo da čak vrijeji u vremenu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisu dozvoljavali ženi u menstruaciji uopće da bude u kući, znali su istirati iz kuće. I dakle, ovaj hadis nam govori da ne samo da je potpuno normalno stanje, prethodni nam je hadis rekao to je stanje koje zadesi koje zadesi kćerke Ademove, ovdje nam dalje imam Buharija pojašnjava da je potpuno normalno da u tom stanju žena učestvuje u svim onim aspektima javnog života i privatnog života u kojima učestvuje. Naravno, žena u hajzu ne može ulaziti u mešću, ne može dodirivati ili učiti Kur'an. To su posebni propisi vezani za osobu jednako tako i džunup kada je muškarac ne smije ulaziti u džamiju i ne smije jel, dodirivati, dodirivati Kur'an. Međutim, da učestvuje u, u, u tom životu intime, i da se to tretira kao potpuno normalna situacija. I ako se sjećate, spominjali smo da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem znao gledati odakle je njegova hanuma Hazretija Iša popila vode iz, iz čaše, kako bi on sa istog mjesta popio, da nam kaže da je potpuno normalno da supružnici na taj način jedno prema drugom u najrazličitijim stanjima pokazuju, pokazuju obzirnost, nježnost i ljubav i sve ono što treba. Ono što je vrlo bitno jeste da uskladiti, uskladiti svoje, svoje strasti i svoje prohtjeve prema onome što gospodar od nas želi. Šta je problem? Problem je kada se počnu umiješati naše kulturološke stvari sa onim što jeste vjera. Jedan od primjera za to, evo, vidimo ovo što se dešavalo sa ranijim narodom i odnos prema ženi kada je u menstruaciji. Nije, nije mnogo prošlo nakon preseljenja Resulullaha sallallahu alaihi Kaže, govorili su, znate šta kvari namaz? Kaže, kad ispred tebe prođe pas, magarac ili žena. Kaže, Hazretija Iša, odakle vam to? Dakle, malo iza preseljenja Rasulullah s.a.v. ljudi odmah počinju kulturološki da odgovaraju i govore o vjeri ono što ne znaju, zašto nemaju argument ni u Kur'anu, ni u sunnetu. Rasulullah s.a.v. kaže, Hazretija Iša, odakle vam to da žena prekida namaz? Kaže, tako mi Allaha, znala sam ja bit ispred Resulullaha. Njene noge su bile u pravcu gdje, je kibla. Znači, obavljao bi noćni namaz u svom sobičku. Ona bi ležala ispred njega. I kada bi htio da učini seđu Boži poslanik sallallahu alaihi sallam jer je kvadratura njegovog sobička bila mala kaže morala sam ja povući noge kako bi Boži poslanik sallallahu alaihi sallam pao na seđu. I to, to je detalj koji moramo imati u vidu. Nemoj dozvoliti, makoliko tvoja sredina, makoliko je smatrao da je predana islamu, nemoj dozvoliti da oblikuje svoj identitet, svoje la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, prema običajima svoga naroda, nego običaje svoga naroda izloži na Kur'an i sunnet. Pa ono što je, drugo što običaj vezano mimo vjere. To je pitanje običaja naroda, to, o tome ne govorim Ono što se pripisuje vjeri mora imati svoje utemeljenje. I spominjali smo koliko je to bitno. Koliko zna nekad biti subhanallah i opterećujući od sunneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam. Jeste da kada nekome umre, nekoj porodici umre osoba, jedan od članova porodice, od sunneta Božijeg poslanika je da pripremimo hranu i da odnesemo toj porodici hranu. To je sunnet Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Hajmo vidjeti kako je kod nas. Malo im je što im je neko preselio nego još ih mi opterećujemo time da moraju pripremiti hranu. Znajte, svaka, svaka prilika koju šetan nađe, zašto je šetanu posebno drago da ima takve novotarije? Jer se tim novotarijama izbjegavaju sunnet. Izbjegava najprije ono s čime je zadovoljan gospodar i što garantuje dobre odnose među ljudima. I naravno, primjera za ovo je mnogo da nećemo se večeras osvrtati na to. Dakle, ovdje također u hadisu imamo ono što stalno potenciramo. Draga braćo i sestre, ako hoćete da znate stanje umeta, pogledajte koliko u umetu traži znanje. Ako vidimo da smo umet pera, umet knjige, koji čitaju, koji se obrazuju, koji stalno radi na sebi, u umetu ima dobro. Vidite ovaj odnos. Dolaze ljudi, odmah nakon Rasulullah pitaju ljude koji su bili uz Rasulullah pa pitaju najbliže ljude Rasulullah poput njegove Hanume Hazretja Iše, na koji način, na koji način se u tom stanju treba obhoditi konkretno kada se radi o ovom je ženskom stanju o kojem smo govorili. Još jednu stvar, ovaj, pitanje koje je bila etahdumun jel haid au minni al mar'a Hoću ovdje da potenciram još jednu stvar. A to je pitanje običaja ili urfa, to zapamtite, to je vrlo bitno. Vrlo bitno, čak u bračnom ugovoru je pitanje običaja. Nemoj da bude nisam znao ni. Kaže ovdje, kaže, od Hišama, od Urve, da je upitan da li da me služi žena u menstruaciji. Uvijek je, zapamtite, u šerijatu kada se sklapa ugovor, ako prodaješ nešto ili kupuješ nešto, ako se u običaju naroda, na primjer kupio sam od tebe auto, ako je običaj da ja sjednem u auto, upalim da idem s autom, u tom trenutku je završena kupoprodaja. Ako je običaj u jednom narodu da ti dovezu auto pred vrata tvoje kuće i predaju ti dokumente, onda je sastavni dio ugovora kad ste ga sklapali o kupoprodaji uključio i to da će ti donijeti auto pred tva vrata dovesti. Vrlo bitna stvar. I to mladim ljudima savjetujem. Prije nego što uđete u brak mladići djevojke. Dobro prostudirajte šta su vaše obaveze. Naravno da je prva stvar da insan doživljava to koji badite. Ali nemoj da bude nisam ja znao da je moja obaveza da izdržavam porodicu. Boži poslanik sallallahu je rekao onaj od vas ko može izdržavati svoju porodicu neka se oženite može se drugačije dogovoriti. Ja lično sam vidio situacija gdje stvari suprotno funkcioniraju. Čak imam jednog profesora, vrlo, u jednom trenutku, šta je bilo, kaže, ja sam kod kuće supruga radi. Pa kaže, što? Pa kaže, tamo gdje smo mi otišli da radimo, kaže, njoj su dali pet puta veću, jer je ona doktor nauka, pet puta veću platu nego meni. A i on je, pazite, i on je ljekar, farmaceut. Ima, ima svoju apoteku. Kaže, ja imam malo tog nekog svog posla, ali ona uglavnom radi. Ja nastavim što više da budem s djecom. I to se može dogovoriti. Ali nemoj da bude jedno od lijepih pravila u islamu jeste el bejanu jatrudu šeitan. Pojašnjenje otjera šeitana. Nemoj kaže nisam ja znala da ja trebam tebi kuhati. A ne, ali najozbiljnije, vi se možete smijati. Ja sam 96. i 7. imao neki od šehova, poslije sam saznao i koje je Mislim, čovjek je stvarno ima lijepih, onaj, čak lijepih predavanja. Mislim, Hamza Jusuf, ovaj, u Americi, što je, kaže meni, slušaš ti njega, Avzi, ja napravim da ga ne slušaš, što jer znaš da hoće. Jer kaže, nije obaveza, kaže, žene, on potencira po šerijatu. Znači, da li šerijatski ugovor braka podrazumijeva to da žena šta? Kuha mužu. Sestro draga, sudala u Bosni. Zna da je to obaveza da kuhaš. Nemoj da bude, ja nisam znao. Šerijatski običaj, šerijatsko pravo nalaže. Ne želiš to. Pojasni. Ima možda nekih ljudi koji su standard, organiziraju slogu, većina nas nije. Ili da se možda negdje drugdje udala, možda ne bi imala tu obavezu. I vrlo je bitno. Ovdje ovaj hadis nam govori o jednom kulturološkom kulturološkom ja bih rekao problem, nemojte draga braći i sestre, nemojte da zaboravimo uvijek ambijent gdje živi. I ulema nas uči, ako istinski želimo da znamo, da imamo znanje, prvo poznaj situaciju u kojoj jesi. Ako ne poznaješ situaciju, onda ćeš praviti greške. Onda će se dešavati da ćeš se prema robovima Allahovim ogriješiti zato, ne zato što si to namjerno učinio, nego jednostavno nisi imao znanje da znaš kako da se postaviš. I to je nešto što, što nam također ovaj hadis, hadis govori. Još jedan detalj, to je posljednji. E, Boži poslanik je bio u itikav. Ovdje želim da možda neki od vas veći bili, hvala Bogu, itikafu i znaju kako stvari funkcioniraju. Itikaf je dozvoljeno napuštati radi neke od potreba. Između ostalog da čovjek ode da se okupa i vidite ovdje u ovom hadisu Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je svoju glavu, Mubare glavu, samo izbacio iz, iz kako bi ga Hazreti Aisha radijallahu u počešljala. Isto je za okupat glavu, želi da opere onaj koš, isto je to mogao uraditi. To je nešto što, što spada u propise, u propise itikafa. Naravno, lijepo je, evo, na početku smo spomenuli hadis, gospodaru, ono, pomoz nas da se tebi sjećamo tebi zahvalni budemo i na najljepši način tebi robujemo. A na kraju da završimo sa jednim, sa jednim savjetom. Svaki put kada uđeš u džamiju, da bi dobio nagradu boravka u džami kao da je tikav. Svako od vas, svaki vjernik i vjernica neka sebe nauči. Ulazim u džamiju, kažeš, nanijetiš u svome srcu. Gospodaru, odlučio sam da budem u itikafu u ovoj džami dokle god sam u ovoj džami. Na primjer, dođemo na akšama, ako Bog da, i slušat ćemo jedno pola sahata, neki ders, neko predavanje. Uđi sa namjerom da budeš u itikav. Jer je to poseban, posebni su to trenuci kada se ti posvetio, posvetio gospodaru. Ušao si u džamiju, ostavio si ove dunjaločke stvari tamo ispred rata. Nastojimo da taj, to se zove teđdidu nije. Obnova, obnova nije. Lijepa je stvar kada ulazimo u džamiju da kažemo odlučio sam da budemo i itikafu u džami dokle god sam, dokle god sam u džami. Dakle, ukupno ove poruke hadisa nas uče, uče o vrijednostima navedenih stvari. Ja molim gospodara da nas počasti svakim dobrom i da nas zaštiti od svakoga zla. Molim ga najvećim imenom njegovim da nas učini od onih koji su njemu zahvalni, koji se njega sjećaju, koji njemu na najljepši način robuju nedavno mi jedan od ahbaba prije što smo, nakon što smo dobu proučili, kaže, slušaj, kaže, imamo, zahatali smo ti dobro. A kaže šta ste mi zahatali? A kaže, ne učiš više dobu za neoženjene i neudate. <laughs> Tako, sad, pošto onaj, hvala dragom gospodaru, onaj, imaju velike i male pobjede. Ono što bih ja volio jeste da budemo svjesni da bez niza malih pobjeda ne možemo ostvariti veliku pobjedu. Svaki brak između vjernika i vjernice je je pobjeda. I to su, ako Bog da, i velike pobjede njima lično, a i male pobjede umetu, kako bi, ako Bog da, veliku pobjedu. Tako da slobodno, slobodno opomenite kada ja zaboravim, znaš, riješi ček, pa onda zaboravi treba. Kako kaže, sit gladnog ne razumije, subhana. Zato nam dolazi Ramazan. Dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te milost tvoju, nemoj nas prepustiti sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar svaki napor naš neka bude u pokornosti tebi. Gospodaru pomozna nas da se tebi stalno sjećam. Gospodar naš pomozna da tebi zahvalni budem. Gospodar naš pomoznam nam da tebi odani na najljepši način budem. Gospodar naš počasti nas lijepim društvom. Gospodar naš počasti nas čestitim društvom. Posebno te molimo da nas počastiš hajli i čestitim bračnim drugovima. Gospodar počasti sve one koji još uvijek nisu našli da pronađu. Gospodar pomozi one kojima na faka treba da na faku nađu. Gospodar naš pomozi nas da budemo dobročinitelji prema roditeljima svojim. Gospodaru počast nas da njihovo zadovoljstvo na ovome svijetu dobijem. Gospodaru neka njihova doba bude sever da na ovome svijetu svako dobro vidim. Gospodaru najvećim te imenom molimo zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Gospodaru molimo te da se iskreno u tvoje ime volimo. Gospodaru zaštiti naša srca od zlobe i zavisti. Gospodaru zaštiti naše umove od neznanja. Molimo te najvećim imenom tvojim da iz našeg srca istjera svaku oholost. Počas nas da budemo od onih za koje ti rekao oni neće ni za čim tugovati niti će se bilo čega bojati. Oprosti nama roditeljima našima prisutnim i odsutnim. počas nas u ovome mjesecu da se počnemo za Ramazan pripremati. Najvećim te imenom molimo dozvoli nam da dođemo u mjesec Ramazan i učini nas da budemo od onih koji si ti od džehennemske vatre oslobodi. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun Alhamdulillahi al Neko se dobro.